Բարև ձեզ սիրելի հայրենագեցիներ, եթերում գյուղական իսկիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Կաթիլային ռոռոկման նոր համագարքը կյանքի կոչվեց Մարտունու շրջանի Բերթաշեն գյուղում։ Տաթաշինցի Աղաջանյան եղբայրների համար աշխարհի ամենագեղեցիկ անկյունը իրենց հարազատ ծննդավայրն է, որն էլ իրենց հողորթել է համարձակ քայլերի։ Միանգամից չորոշեցին գործարար ծրագրել ձեռնարկել գյուղոլորտում։ Հաճախ էին եղբայրներով ալեզարդ պատի հետ զրուցում, խորհրդակցում, փորձում գյուղատնտես պատից իմանալ հողի մշակման եւ այգեգործության գաղտնիքները։ Սա վաղ անցալում էր, քանզի արդեն երկար տարիներ է ինչ իրենց հստակ գործելակերպն ունեն գյուղոլորտում, իսկ այս տարի ավախ եղբոր Սոս Աղաջանյանի խորհրդով որոշեցին Կաթիլային ռոռոկման նոր համակարգի միջոցով մշակել մոտ 60 հեկտար այգի։ Օրերս Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայք Հարությունյանը գյուղնախարար Արամ Մխոյանի շրջվարչակազմերի ղեկավարների ուղեկցությամբ եղավ Աղաջանյան եղբայրների այգում։ Հանդիպմանը ներկա էին նաև հյուրեր արտերկրից։ Արցախի գյուղնախարարությունը միշտ ձեռք է մեկնել այն ֆերմերին, ով ունի հստակ ծրագրեր, ասաց գյուղնախարար Արամ Մխոյանը։ Վերջին տարիներին մենք բազմաթիվ ծրագրեր ենք իրականացրել գյուղատնտեսության ոլորտում նորագույն տեխնոլոգիաներ ներդրելու ուղղությամբ։ Իսկ ջրախնայողական տեխնոլոգիաներ, այդ թվում նաև ջրախնայողական տեխնոլոգիաներ։ Սա իհարկե առաջինը չի, բայց խոշորներից մեկն է։ Կանցած տարի մենք ծախոտի ցանկերով ներդրեցինք կաթիլային ռոռոկման համակարգեր եւ աջակցությամբ ծագվեց։ Սա ջրախնայողական տեխնոլոգիաների ներդրման ծրագրի շրջանակներում եւ այս տարի մենք մեծ ծրագիր իրականացրեցինք պետություն, օգտագործող, այգեգործ իրականացրեցինք նաև ծխատու այգիներում ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, հյուրախնայողական տեխնոլոգիաներ ներդնելու ծրագիրը, որտեղ որ պետությունը իր մասնակցություն ունեցավ եւ այս ներդրված տեխնոլոգիայի 10-երի 50%-ը պետությունը վերցնում է իր վրա։ Հյուրախնայողական այս համակարգը մեր օգտագործողին անսահմանափակ հնարավորություն է տալիս ընդհանուր միջև կառավարման համակարգով կառավարել իր այգու ռոռոկման, սնուցման, նաեւ հիվանդությունների, վնասատուների դեմ նաեւ միջոցառումներ իրականացնելու աշխատանքները։ Պետք է ասեմ, որ այս այստեղ ներդրված է աշխարհում ամենահայտնի եւ ամենալավագույն կազմակերպություններից մեկի Նետաֆիմի արտադրանքը եւ նրանք նաեւ կարողացան մեզ օգնել եւ հաջողությամբ իրականացրեցինք այս ծրագիրը։ Պետք է ասեմ, որ այստեղ 60 հեկտար այգի է, որտեղ արդեն 45-ը ներդրված է, ու ծրագրում ունենք եւս 100-ից ավել հեկտար այգիներ, որը որ առաջիկայում արդեն մաս-մաս այս ծախնավորական համակարգերը ներդրելու են։ Այգու մաշկուր զրույց ցավալվեց կառավարության ղեկավարի շրջվարշակազմի ղեկավարների արտերկրի ժամանած հյուրերի հետ։ Այգեգործները համեստորեն քչախոս էին, միանշեցին, որ երկար ճանապարհ են անցել ծրագրերի իրականացման համար, իսկ արդյունքը, ինչպես ասում են, կապրենք կտեսնենք։ Արցախի հանրապետության գյուղնախարարի տեղակալ Գևորգ Մերանյանը մանրամասն ներկայացրեց Կաթելային ռոռոկման համակարգի առավելությունները։ Արդեն համակարգը սկսել է Իսրայելում դեռ 50-ականներից ու տարիների ընթացքում ինքը էվոլյուցիա է ենթարկվել, ձևավորվել է նոր տեխնոլոգիաները, անթադ նորություն են մտցրել, կարգավորող կաթոցիկներ, լաբիրինթով կաթոցիկներ, որ դաշտում հավասարաչափ բաշխվի, ֆիլտրման կայաններն են ժամանակակից դարել ու ստադա համակարգը մտցվել, որ կարելի է հիմա սոսի մոտ տեղադրված համակարգը կարելի է կառավարել նույնիսկ հեռախոսով, եթե համապատասխան պատժեշկեն կատարվի, այդ սարքերը տեղադրվի, մի քայլ է, եթե պետք լինի, դա էլ կարելի անել։ Կառավարումը հիմա արդեն տեխնոլոգիաները թույլ են տալու կատարել հեռախոսի միջոցով։ Այսինքն վերցնել տվյալները, կլիմայական պարամետրերը վերցնել, խոնավությունն է գոլորշիացումը հողի խոնավության պարամետրն է, ստանալ ջրի քանակը, որ անհրաժեշտավորոքման համար ու կազմակերպել ռոռոկում կատելային համակարգով, այդ ամեն ինչը հեռախոսով կամ ինչ-որ հեռակառավարման վահանակի միջոցով։ Կատլեն համակարգի մասին խոսալուց առաջ ես կուզենայի անդրադառնալ մի շփոթության, որ տարածված է եւ Հայաստանում եւ Ղարաբաղում։ Բնականաբար տեխնոլոգիան նոր մոտեցումը զարգանալուն զուգար, զուգահեռ իրան զարգանում են նաեւ շփոթություններ, մարդը որ սկսում են փոխտոր ջրում զուգ բռնել, ես հիմա հատկապես դրա մասին կուզենամ երկու բառ ասել։ Կաթիլային համակարգ շատերին թվում է թե կաթիլային համակարգը դա քիչ ջրով մեծ դաշտերը ջրելու համար։ Ջրի քանակը ֆիքսված է, ջրի քանակը բույսի բիոլոգիական պահանջն է։ Դու պետք է ապահովեք այդ ջրի քանակը բույսը։ Բայց մարդիկ գցում են ուրիշներին շփոթության մեջ, տապիլային բարից օգտվելով ենթադրում են, որ քիչ քանակի ջուր պետք է տան ու էժանացնելու համար պրոյեկտը ստեղծում են թոկեր համակարգեր, ֆիլտրման կայաններ, գլխամասերն այժմանում խողովակները տրամագծերն այժմանում ու մարդկանց հրապուրում են գնով ու քաշում իրանց կողմ ու մարդը մի քանի տարի հետո խնդիրներ ունեն, որտեղ անհրաժեշտ քանակի փոստը ջուր չի ստանում։ Ու շփոթությունը դա մեզ բոլորս հայտնի Չինականի տարբերակն է, որ Չինաստանից բերում են տարբեր հայտնի ֆիրմաների անուններով ու մի քանի տարի հետո ինք շարքից դուրս եկան։ Փորձում են տեղական արտադրական խողովակներ օգտագործել կաթիլայինի համար, որ էլի մրցունակ չինքն արժեքով, որպեսզի մրցունակ դառնա մեր արտազողները տարբեր հնարքների են դիմում դիներժանացում ու հարթիկ էլի ուրեմն ընդունելին։ Որպեսզի գաբելային համակարգը թե մի ավելի լավ պատկերացնենք այս թեությունը։ Ես փոխել եմ ծառը համատեմ գործարանի հետ։ Այգին դա մի գործարան է, որ իր մեջ պարունակում է ծառի արտադրամասերն։ Եթե մենք այդ համատությունը փոխենք, հանք էսի ցեմենտի գործարանա, որ այդ համասել եմ ծառի իր ֆունկցիոնալ գործունեությունը։ Արմատային համակարգը ծառի դա իր կարելի ասել անգալներն են, անբաժակներն են, որտեղ հավաքվում է պարտանյութեր օրգանական սննդատարերը։ Ջուրը կատարում է տրանսպորտի տեղափոխելու դեր, այդ անգալներից վերցնում է պարտանյութերը սննդատարերը, տեղափոխում է տալիս է անմիջապես արտադրամասերին, իրաբջջային համակարգին ծերերներին, նույն դերը կատարում է գործարանում տրանսպորտորները, որոնք տեղափոխում են այդ հումքը։ Իսկ արևն օդը դա էներգակիրներն են, որի միջոցով արտադրվում է արտադրանք։ Իսկ գործ գործանի ագրոտեխնիկական բաժնեն դա գործանի աշխատողների աշխատանքն է։ Հիմա այս process-ում որտեղ էլ մենք թույլ տանք սխալ, որտեղ էլ խնայողություն անենք, ջրի քանակի խնայողություն, պարտանքների խնայողություն, որ ճիշտ ագրոօթնոմիական պատժեշտա, մենք ունենալու ենք վերջնական արտազանքի որակի եւ ինքնարժեքի էժանացում, բարձրացում որակի իջեցում։ Այդ նպատակով յուրաքանչյուր ֆերմեր այդ իմ ցանկությունն է ստուգում է բոլոր ֆերմերները հասկանան, որ հենց իրանք արդեն տեղադրում են կաթիլային, անցնում են ինտենսիվ այ տեսակի գործությամբ, իրանք արդեն ունեն մի հատ գործարան։ Պետք է գործարանի աշխատանքը կազմակերպել ունես, որպեսզի վերջնական արտադրանքը լինի մրցունակ ու եկամտաբեր։ Վերջի վերջով դա նպատակը եկամուտ ստանալն է։ Հիմա շատ ֆերմերներ կան, որոնք ունեն կաթիլային համակարգ Հայաստանում, հատկապես Ղարաբաղում այդքան շատ չեն։ Շատերը չգիտեն էլ ոնց հաշվեն պարտանյութերի քանակը, ջրի քանակները, ոնց հաշվենք։ Ամենապարտ ձևը, որ ես փորձել եմ ներկայացնել, դա բույսի գումարային գոլորշիացման միջոցով որոշել գործարանի ինչքան ջուրապել, որ գործարանը լավ աշխատի։ Այսինքն ես որոշում ենք այն ջուրը, որ դուրս է գալիս դեգետացիայի ընթացքում, հողից, տերևներից, դա կոչվում է գումարային գոլորշիացում, այսինքն տերևներից գոլորշիացում է հողից գոլորշիացում չափ։ Դրա չափը որոշում ենք սալքով պեղումների քանակի տարբերությունը, ուսեկած ու մտած ֆոնավության տարբերությունը, դա դառնում արդեն այն ջրի քանակը, որ պետք է ամեն օր, ոչ թե ամեն օր նույնիսկ ամեն ժամ վերականգնել հողի մեջ այդ ֆոնավությունը։ Սալքը դրած է գումարային գորոշիացման համար, որի մեջ ներառվում է եւ հողից, եւ տերևներից գորոշիացումը։ Սա շատ օգնել արդեն մեր ֆերմերներին, հատկապես անջրտի տարածքներում իրենց աշխատանքները կազմակերպելու համար, որտեղ որոշում են գոնե մուտքերի ինչքան է, ուս դրա կազմակերպում են աշխատանքները։ Բայց արդեն դառնան այն կուլտուրաներ համար, որոնք ռոռոքում են պահանջում։ Պետք է 3 րոպե քայլ անենք, գումարային գոլորշիացման ստացման փորձելու ենք գիտական թեմայի շրջանակներում բերել Ղարաբաղում տեղադրել մի քանի տեղ, որպեսզի մենք էլ մեր բույսի, մենք էլ հիմնական պայմաններում գործակիցները ստանանք, որ մեր ֆերմերները իրանք փոխեն։ Ես հիմա ասնույն բանից պատմել եմ մեր ծխախոտագործների համար, որ իրանք էլ փոխեն, սրանից օգտվեն։ Այսինքն անդադ գործարան աշխատասնես իր նորմերին, իր ինստրուկցիան կոպիտ ասած համարժեք ձեզ։ Ցանկացած կուլտուրայի համար բույսի ջերման ու պարարտացման ծրագիրը։ Սա շատ կարևոր բան է, որ բոլոր այգիներին նույնիսկ միանա կուլտուրանի համար պետք է ունենալ անկախ ռոռոկման եղանակից իհարկե կապիլային ավելի ճկուն համակարգ է թույլ է տալիս ցանկացած ձևով զորոքել, բայց ծրագիր ռոկման եւ պարտասման տեսի նույնն է ոնց որ գործարանի ինստրուկցիան։ Այս նոր կապիլային համակարգը առաջի տարբերակ, եթե ճիշտ կազմակերպ, դերքի քանակի որակի դա չի ազդի, ուղղակի թանկ ստացվի։ Ես նոր այդ համատուցումը որ արել եմ, եթե մի ծառին 6 կասոցիկ, մի ծառին 2 խողովակ, իր որակով, ասենք 15 տարի ծառայող խողովակ, ստացվում ավելի ցանկ, քան թե նոր մոտեցումը։ Լավ չի ճիշտ հաշվարկ հասկացել այն համակարգը կտա միջև 25, 30, 40, Իսրայելում կա միջև 70 տոննա բերք են ստանում մի հեկտարից։ Իսկ էս որ արվում է ու խափում են մարդկանց փոքր քանակով ջրերով հաշվում են, ասենք 5 լիտրով, 4 լիտրով, 4 լիտրով 10 հեկտար այգի են անում։ Հետագին ինքը ավելի քիչ է ջուր ստանալու, քան թե միջև դրան, որովհետև օրինակ հենց սոսի օրինակով, միջև այս սոսը 10 անգամ տարեկան ջրում էր մոտավորապես, ամեն ջրելուց 500 խորանարդ մետր, եթե հողի կարգը հաշվի առնելով ցանկ, 3 տարին տարես է 4-5000 խորանարդ մետր ջուր։ Հիմա այս ծրագրով, այս պարտասման ծրագրով նախատեսվում է միջինը 6000-7000 խորանարդ մետր ջուր։ Ցանկանանք հաջողություններ Այգե Գործաղաջանյան եղբայրներին եւ հուսանք, որ նրանց կհանդիպենք աշնանը իհարկե իրենց այգում։ Եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Օգտակար խորհուրդներ, բանրագործներին։ Ինչից է կախված բանրի որակը վերամշակվող կաթից, բաղադրիչներից, մակարդից, տեխնոլոգիական շղթայից, գուցե ձեռնարկությունում աշխատող մասնագետներից, անտարակույս այս ամենը շատ կարևոր է, սակայն բանրի որակը կախված է բարձունակ թվացող բանից, բանրի կաղապարից։ Պատական չէ, որ որոշ երկրներում բանիր բառը ծագում է կաղապար բարից, Չէ որ առանց պանրի կաղապարի մթերքը վերածվում է բացառիկ համային հատկություններից զուրկ ամոր փլանգվածի։ Պանրի արտադրությունում աշխատող յուրաքանչյուր տեխնոլոգ գիտի թե որքան կարևոր է կաղապարի ճիշտ ընտրությունը։ Դրանց ներկայացվում են որոշակի պահանջներ ամենահիգենիկ եզրակացության պարտադիր արկայություն հարվածների եւ ջերմաստիճանային ռեժիմների փոփոխության նկատմամբ նյութի կայունության։ Ճիշտ ընտրված կաղապարը շատ երկար է ծառայում։ Ներկայում պանրի կաղապարները պատրաստում են ցածր կամ բարձր խտությամբ պոլիէթիլենից։ Ձեռնարկություններում դերևս պահպանվել են չժանգոտված, պողպատից նախկինում պատրաստված գաղապարներ։ Գաղապարը տևական ժամանակ օգտագործելու համար անհրաժեշտ է ճիշտ մաքրել այն։ Պանրի արտադրության ընթացքում գաղապարի մակերեսին գոյանում են սպիտակուցային եւ ֆոսֆոլիդային բնույթի տարբեր աղտոտումներ գրային բարակ շերտ, կատնային քար, դրանց որակյալ հերացման համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել բազմաթիվ գործոններ, մաքրման եղանակը, նյութը, որից պատրաստված է գաղապարը, լվացման մարմինները։ Բարգամներ ավարտեցին կորվա թողարկումը ձեզ համար աշխատում էին հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Ովոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ով Սոնա Վարդումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։